Це залежить від того, на яких прогресивних чи консервативних з точки зору потреб розвитку економіки і ідеологічних позиціях стоять сили, що на даний момент контролюють організацію і діяльність державного апарату. Термін держава в юридичній та іншій літературі повсякденному його вживанні має неоднакове розуміння. Її розглядають в субстанціональному, атрибутивному, інституціональному і міжнародному значенні. В субстанціональному значенні держава це організована в певні корпорації населення, що функціонує в просторі і часі. В атрибутивному це устрій певних суспільних відносин, офіційний устрій даного суспільства. В інституціональному це апарат публічної влади, органи, що здійснюють державну владу. В міжнародному значенні державу розглядають як суб'єкт міжнародних відносин, як єдність території, населення і суспільної влади. Таким чином, держава це суверенна політика територіальна організація, що має спеціальний апарат управління і примусу, здатна робити свої веління загальнообов'язковими для населення всієї країни, а також здійснювати керівництво і управління загальносуспільними справами. Основними ознаками держави є А. Суверенітет, Б. Розділ населення за територіальною ознакою В. Наявність апарату управління і примусу Г. Здатність видавати загальнообов'язкові правила поведінки, Д. Здатність збирати податки, робити позики і давати кредити. Е здатність виражати і захищати інтереси певної частини або всього населення. Суверенітет держави це верховенство, самостійність, повноважність і неподільність влади в певній державі в межах її території, а також незалежність і равноправність країни у зовнішніх відносинах. Населення в державі розселена по всій її території і поділяється на адміністративно-територіальні чи політико-територіальні одиниці. Політична влада держави, її суверенність розповсюджується на всіх людей, що живуть на її території. Держава має спеціальний апарат як систему законодавчих, виконавчих, судових і контрольно-наглядових органів а також відповідні матеріальні засоби для виконання своїх завдань. До них відносяться армія, поліція, міліція, виправні установи, служба національної безпеки, підприємства, установи та інші організації. Держава встановлює загальнообов'язкові для всього населення правила поведінки і закріплює їх в нормах права. Держава збирає податки, які використовуються для утримання організацій державного механізму, що не виробляють товарів і не надають платних послуг. В соціально неоднорідному суспільстві влада виражає і захищає інтереси певної частини населення носії влади в організаційному відношенні відокремлені від громадянського суспільства. Глава 7. Апарат держави. Для здійснення своїх завдань і функцій кожна держава створює різноманітні організації. Така система усіх державних організацій, що беруть участь у здійсненні завдань і функцій держави, називається її механізмом. Серед названих організацій є державні органи, що наділені державно-владними повноваженнями. Система таких органів і зветься апаратом держави. До основних принципів організації